oltinchi sinf qadimgi dunyo tarixi yigirma beshinchi paragraf yunon fors urushlari yunon fors urushlarining sabablari Milotdan avvalgi 5-asr boshlarida Yunonistonga forslar tahdid sola boshladi. Dorobir hukmronlik qilayotgan fors davlati yangi-yangi mamlakatlarni bosib olishga intilgan. Yunonistonning barcha shaharlarida fors elchilari paydo bo'lib, ular bizning hukmdorimiz buyuk shahanshoh Doro kun chiqardan kun bozorgacha barcha mamlakatlarning birdan bir egasi sizdan yer va suv talab qilmoqdadir deb baralla aytishardi. Yunonistondagi ayrim shaharlar aholisi forslarga qarshilik ko'rsatishning sira iloji yo'q deb hisoblab, shoh Dorobirning shartlarini qabul qilishga rozi edilar. Afina va Sparta shaharlari bosqinchilarga itoat etmaslikka ahd qildi. Fors elchilari Afinaga kelganda, shahar aholisi g'azabdan ularni o'ldirib, qoyadan tashlab yubordilar. Elchilarni chuqur quduqqa tashlab yuborgan spartaliklar esa zaharxandalik bilan suvni ham, yerni ham quduq tubidan yetarlicha olasizlar deyishgan ekan. Fors shohi dastlab Kichik Osiyodagi Yunon shaharlarini bosib oldi. Marafon jangi Miloddan avvalgi 490-yil Fors harbiy floti Egey dengizini kesib o'tdi va attika sohiliga langar tashladi. Marafon tekisligiga Xanjar, nayza va o'q yoylar bilan qurollangan fors savoriyalari va piyoda jangchilari kemadan tushdilar. Yunonlar forslarga qaraganda kam sonli edi. Shuning uchun ular fors savoriylari uchun noqulay bo'lgan qoyali balandliklarga o'rnashib oldilar. Yunon lashkarlari forslarni attika ichkarisiga boradigan yo'llarda to'sib qo'ydi. Biroq ular ochiq jangga kirishdan cho'chir edilar. Bir hafta o'tdi. Sarkarda bog'chiligida jangovar falangi tartibida saflangan Yunonlar Marafon tekisligida Fors qo'shinlariga qarshi hujum boshladilar. Qattiq jangda Yunon qo'shinlari forslarni qochishga majbur qildi. Forslar o'z kemalariga qarab chekinishga majbur bo'ldilar. Yunonlar forslarning 7 ta kemasini egallab olganlar, boshqa kemalar esa qochib qolgan. marafon jangidagi g'alabani afinaga yetkazish uchun bir jangchi shaharga qarab yugurdi naq 42 kilometr yo'lni chopib o'tgan jangchi g'alaba g'alaba deb shu zahotiyoq yuragi yorilib jon bergan keyinchalik olis masofaga yugurish marafon yugurishi deb atala boshlandi fermopil jangi yangi urushga tayyorgarlik ketayotgan paytda dorobir vafot etdi Yunonistonga qarshi uning o'g'li Kiserkis yurish boshladi. Miloddan avvalgi 480-yilda Kiserkis qo'shini Shimoliy Yunonistonni ishg'ol qiladi. Tog'lardagi Fermopil darasi Yunonistonni shimolidan janubga olib boradigan birdan-bir yo'l edi. Yunonlar o'sha joyda pistirma qo'yishga qaror qilishdi. Yunonlar qo'shiniga Sparta podshosi Leonid boshchilik qilgan. U forslarning hujumlarini qaytarib turgan, biroq bir sotqin forslarga tog'lar orqali o'tgan boshqa yo'lni ko'rsatib bergan. Bundan xabar topgan Leonid 300 spartalikdan boshqa barcha yunon jangchilarga chekinishga buyurgan. Spartaliklarning barchasi jang maydonida qahramonlarcha halok bo'ldi. Ushbu voqea 300 spartalik jasorati deb tarixda mashhur bo'lib qolgan. Termopil jangidan keyin Kserkis qo'shinlari o'rta Yunonistonga yetib borib, Afinani ishg'ol qilganlar. Salamin jangi Yunonlar va forslar o'rtasidagi hal qiluvchi dengiz jangi miloddan avvalgi 480-yilda Tor-Salamin bo'g'ozida bo'lib o'tdi. Yunonlarda 200 ta harbiy kema, ya'ni trieralar mavjud edi. Bu kemalar qoyalar orasidan va sayoz joylardan oson suzib o'tar. O'sha davr uchun katta tezlikda soatiga 18 kilometr tezlikda suza olgan. Yunon shahar davlatlarining birlashgan floti forslarning harbiy flotidan kuchli bo'lgan. Ingilganidan keyin Sirkis Yunonistonni tark etishga majbur bo'ldi. Miloddan avvalgi 479-yilda forslar Afinani bosib olishga yana bir marotaba urinib ko'rdilar. Biroq Yunonlarning birlashgan lashkari Platiya shahri yaqinida fors qo'shinlarini tormor etdi. Bu Yunon-fors urushlaridagi eng yirik jang bo'lgan. Yunon-fors urushlari Yunonlarning to'liq g'alabasi bilan miloddan avvalgi 449-yildagi sulh natijasida yakunlandi. tarix va kelajak kanali uchun maxsus.